вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці апытанне слухачоў свабоды на мінулым тыдні мела вынікам пэўную разгубленасць хто апрача лукашэнкі мае шанцы стаць наступным прэзідэнтам беларусі упэўнена выглядалі толькі перакананыя апалягеты кіраўніка краіны. Ім для яго не шкода і трох і дзесяці тэрмінаў, нягледзячы ні на якія законы. Закон, як кажуць, што дышла. А вось астатнія не змаглі назваць нікога, хто рэальна мог бы прэтэндаваць на пасаду кіраўніка. Дакладней, калі гучалі імёны, дык толькі як пажаданне, а не як прыклад рэальных шанцаў зусім нікога не змаглі назваць два дзясяткі чалавек, якіх карэспандэнт апытваў на менскай вуліцы. У званках на свабоду слухачы спрабавалі вытлумачыць такую адсутнасць выбару. На ваше пытанне, хто акрамя Лукашэнкі мае шанец стаць прэзідэнтам Беларусі, магу даць такі навялікі жаль адназначны адказ. Калі нічога не здарыцца надзвычайна, так ніхто, акрамя сённяшняга правителя такога шансу не будзе мець. І не таму, што няма ў нас дастойных лідараў, а таму, што Лукашенко, яго атачэнне і вертыкальшчыкі зробяць усё, пойдуць на любую фальсіфікацыю, каб зноў працягнуць сваю уладарнасць. Дякуй, Геннад Лугановіч, Менск. Каб ацаніць шансы, перспектыўных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта трэба каб людзі чулі і бачылі іх па тэлебачанню але ж вядома што гэты дыктатарскі рэжым не дасць ім выступіць па тэлебачанні гэта відавочна адказ на ваше пытанне тыдня даволі складаны то па сутнасці асабіста я ў сучаснай беларусі прыстойную кандидатуру на пасаду прэзідэнта ее пакуль не бачу ёсць праўда две прывабныя асобы на гэтую пасаду але ж яны за межамі беларусі ваш мейсенька геннадзь наводится лезь граница самаргоне я лечу что при такой оппозиции как у нас быть лукашенко пожыццёвым монархам заўважце што ва ўмовах канцэнтрацыі ўлады ў адных руках гаворка ідзе ўжо не пра прэзідэнта а пра правіцеля і калі аднаго правіцеля выняць са створанай ім пад сябе сістэмы дык на ягонае месца можа ўстаць толькі такі самы А каб ніхто ў гэтым не сумняваўся, Лукашенко выжыў з краіны свайго найбольш харызматычнага суперніка, а тых, што засталіся, папросту прынізіў Прафесар Шушкевіч у ягонай версіі можа скрасці скрыню цвікоў і пасадзіць расейцаў на чамаданы. Міністры заслугоўваюць таго, каб з імі гаварылі на ты, а дырэктараў буйных заводаў падвяргаюць брутальным арыштам. У дадатак нікога з іншадумцаў не пускаюць на тэлевізію. У такой сітуацыі, калі б нават Лукашэнку зусім разлюбіў народ, а міжнародныя назіральнікі канстатавалі сумленныя выбары, вынік гэтых выбараў усё адно быў бы адзін. Сама сістэма дала б такі вынік. Каб жа змяніць гэтую сістэму, у яе трэба ўвайсці, а каб увайсці, трэба быць як мінімум другім лукашэнкам, пад якога яна створана. Вось такое замкнёнае кола. пералічаных мутацыяў у грамадстве самае цяжкае і шкоднае гэта зніжэнне прэстыжу асобы, яе чалавечых і прафесійных якасцяў. Тая самая дзяржаўная ідэалогія трымаецца паміж іншым і на асобах, на аўтарытэтах, на людзях, якія прадстаўляюць краіну. Нават за савецкім часам годнасць народнага пісьменніка, прафесара, міністра была важкаю. А сёння сама дзяржаўная іерархія ў Беларусі зруйнаваная. Гэта дазволіла Лукашэнку на самыя высокія пасады размясціць не самых адпаведных, паважаных і разумных, затое паслухмяных людзей адзіным неаспрэчным слупом іерархіі стаў ён сам. Прынамсі з такога ракурсу глядзяць на ўсё гэта і народ і апазіцыя. На такой візіі і трымаецца сістэма. Нават калі б сам Лукашенко меў нейкае іншае ўяўленне пра сябе і свой рэжым. няма ніякай заганы ў тым, што ствараецца і ўкараняецца на ўсіх узроўнях дзяржаўная ідэалогія. Яна сапраўды патрэбная маладой краіне і нацыі ў часы станаўлення. Іншае пытанне, якая гэта ідэалогія. Яна убогая настолькі ж наколькі убогі сёння ў беларусі ўзровень афіцыйнай гуманітарнай сферы навукі культуры сродкаў масавай інфармацыі адкуль сышлі асобы прафесіяналы аўтарытэты і дзе засталіся адно паслухмяныя людзі не на сваіх месцах яны папросту няздатныя зрабіць дзяржаўную ідэалогію прывабнай У выніку убогім атрымаецца вобраз краіны ў вачох мільёнаў яе жыхароў і ў астатнім свеце. А гэта значыць, што ўся ідэалагічная кампанія асуджаная на правал, бо ідэалогія, нават калі яна служыць алягічнаму ў прыродзе сваёй папулізму, сама як інструмент мусіць быць лягічнай і яснай. І вось тут акурат тое месца, з якім, на маю думку, не будзе спрачацца ані ўлада, ані апазіцыя. Скажам так, Беларусі патрэбная добрая ідэалогія. Вы слухаеце радыё Свабода. Ці патрэбная Беларусі дзяржаўная ідэалогія якой яна мусіла б быць і хто яе павінен ствараць. Пра гэта мы гаворым у сённяшняй перадачы вострая брама. Сёння ў нас нібы дзве ідэалогіі афіцыйная і нацыянальная але лёгіка падказвае што калі мы гаворым пра адну краіну пра яе незалежнасць і прывабны вобраз дзяліць тут няма чаго найперш гэта тычыцца сцвярджальныя часткі разыходжанні пачынаюцца ў негатыўных ацэнках востра палітызаваных і непрымірымых скажам адмаўленне асобы лукашэнкі часта настолькі моцнае што затуляе сабою сцверджанне беларусій не менш моцнае і адмаўленне нацыяналістычнай апазіцыі, якое таксама здольнае перабіць сцвярджальнае дзеянне. Рэзка адрозныя адносіны да рассеі захінаюць сабою аднолькавае стаўленне да роднага краю, а перажыванне прэзідэнцкага нацыянальнага нігілізму затуляе сабою жаданне хоць нешта вакол сябе беларусізаваць. Адмаўленне можа быць колькі заўгодна справядлівым, але яно ні да чаго не прыводзіць і нічога нам не дае. За ім не відаць перспектывы. Сцверджанне гэта амаль заўсёды набытак. Істотна, што дзеля адмаўлення можна нічога ўвогуле не рабіць, а сцверджанне патрабуе працы. Музыка іншы раз аслепленыя лукашэнкам патрыёты здаецца ўжо яму а не сваёй краіне гатовыя прысвяціць сябе цалкам і да астачы заўважце як гэта паралізуе сведамасць мы перастаем бачыць яму альтэрнатыву перастаем верыць у шанцы альтэрнатыўных кандыдатаў мы нібы паддаемся гіпнозу што на небе можа быць толькі адно хоць і злое сонца у трэба зрабіць намаганне, каб замест гэтага сонца убачыць вобраз свае краіны, на якім тое сонца ледзь прыкметная пляма, што ўсяго толькі загіпнатызавала нас, так доўга мы глядзелі ў адну кропку. Пароль паўстанцаў Каліноўскага, каго любіш, люблю Беларусь, ператварыўся ў іншы, каго ненавідзіш, ненавіджу Лукашэнку. Музыка Дапусцім, нацыянальная сімволіка або адносіны да краёвай абароны сёння ў грамадстве спрэчныя і на выпрацоўку кансенсусу вакол іх спатрэбіцца нейкі час. Падкрэслю у грамадстве, а не ў адміністрацыі прэзідэнта. І на тое, каб скарэктаваць погляд грамадства, патрэбныя сцвярджальныя высілкі. Гаворка не пра калябарацыю, а пра пошукі грамадскага кансенсусу бо сёння ідэалогія дзяржавы знаходзіцца ў патавым стане у тупіку. Дэмакраты і адраджэнцы жывуць паводле адных канстантаў, а іхныя дзеці і раўналеткі іхных дзяцей у школах усіх узроўняў спазнаюць канстанты зусім іншыя. І гэта пры тым, што прынцыповага антаганізму не існуе. Ёсць антаганізм жывых людзей, але не таго матэрыялу, на якім можна і трэба выхоўваць любоў да свае краіны пакуль адныя лепяць падабенства дзяржаўнай ідэалогіі з колішніх савецкіх атрыбутаў, а другія берагуць нацыянальныя каштоўнасці да лепшых часоў, гэтыя часы могуць і не настаць у агляднай перспектыве. І тады далёкі нашчадак скажа, што менавіта гэты ресурс, нацыянальны інтэлектуалізм мог і мусіў запрацаваць на поўную катушку, а не чакаць пераменаў. Ён сам і быў тымі пераменамі. Вазьміце да прыкладу 120-тыя ўгодкі Вацлава Ластоўскага. Неяк жа іх адзначыць і афіцыёз, але гэта не будзе дзяржаўная праграма, бо афіцыёзу не стае інтэлектуальнага рэсурсу такую праграму стварыць. Але ад гэтага недахопу афіцыёз не возьме ды не зменіцца, як і не прыйдзе да непрымірымай апазіцыі па парады проста ў ягонай ідэалагічнай дзейнасці будзе больш прафанацыі і абсурду, што таксама не наблізіць ягонага канца. І так будзе цягнуцца доўга, пакуль не зменяцца пакаленні. Толькі гэтыя новыя пакаленні будуць выхаваныя менавіта на ідэалагічным сурагаце і патрыятычнае пачуццё іхнае будзе сурагатнае, калі яно наогул будзе. Такім чынам у чыстым выглядзе у Беларусі існуюць два ідэалагічныя праекты, якія не могуць быць ажыццёўленыя. Першы гэта БССраўскі лукашэнкі, другі нацыяналістычны апазіцыі. Гэта толькі праекты і ў сілу розных прычынаў стаць дзяржаўнай ідэалогіяй не можа ніводзін з іх. БССраўскі, таму што няма БСР, а ёсць змененая краіна ў змененым свеце нацыяналістычны, бо існуе жупел нацыяналізму з аднаго боку і непрымірымасць нацыяналістаў з другога. У выніку рэальная дзяржаўная ідэалогія, тая, што ажыццяўляецца, мае эклектычны і прафанны характар. І ўлада і апазіцыя шануюць купалу і коласа. У краіне ёсць ордэн скарыны, які ўручаецца філарэту, які бласлаўляе казачы з'езд. Ва ўсім гэтым не хапае добрага архітэктара, які збудаваў бы гарманічны храм любові да свае краіны. Ідэалогія гэта адзінае, што сёння апазіцыя рэальна дзеліць з уладай. Маецца на ўвазе вобраз краіны, што фармуецца як у ёй самой, так і за яе межамі. Нядаўна ў адным райцэнтры давялося быць на святкаванні 120-х угодкаў паэта ксянза зладзілі свята мясцовыя актывісты пры удзеле раённых уладаў. Выступалі і першыя і другія. Кожны казаў пра гонар за свой край і за краіну і за тое, што тут нарадзіўся такі паэт. Ніхто не быў няшчыры і ніхто не стрымваў сябе ў словах. Аказалася, што першых і другіх нічога не падзяляе і што іхная ідэалогія, што да паэта ксяндза і дбання пра свой край, а там і ўсю Беларусь, тая самая. Каб узнікла спрэчка або канфлікт, дастаткова было замест слова любові прамовіць слова нянавісці. Вы слухаеце радыё свабода. Ці патрэбная Беларусі дзяржаўная ідэалогія якой яна мусіла б быць і хто яе павінен ствараць. Пра гэта мы гаворым у сённяшняй перадачы вострая брама. Спакваля ў Беларусі з'яўляецца нейкі трэці погляд на дзяржаўную ідэалогію, Мабыць, найбольш блізкі не афіцыёзу ці апазіцыі, а бальшыні народу. На адным з форумаў мне сустрэлася канцэпцыя Вадзіма Карцева, эканаміста і сталага аўтара нашай нівы. Лукашенко, піша ён, запрасіў грамадскасць да ўдзелу ў распрацоўцы канцэпцыі дзяржаўнай ідэалогіі. Кожны мае права пакласці свой камень у падмурак незалежнай Беларусі. Чым не поле, каб выйсці і змагчы русафілаў, якія туды ўжо пэўна кінуліся чаму б палітыкам лідарам трэцяга сектару нацыянальна перакананым настаўнікам службоўцам і гэтак далей не ўключыцца ў гэты працэс на ўзроўні дзяржавы будуць абазначаныя толькі хлябальныя моманты ідэалогіі якія камусьці могуць не спадабацца падыходы да дзяржаўнай уласнасці і прыватызацыі пытанне міжнароднай палітыкі адносіны да асобы кіраўніка дзяржавы але ж усё астатняе, што значна важней для фармавання светапогляду і настрояў электарату цалкам ды асобаў у прыватнасці, будзе кампетэнцыяй канкрэтнага ідэоляга. Прычым уплыў гэты будзе матэрыяльна-арганізацыйна і метадычна забяспечаны коштам дзяржавы. Унікальная сітуацыя, унікальныя шанцы. Так піша Вадзім Карцаў. У ягоных словах мне бачыцца дбанне пра заўтра сваіх дзяцей – якія хоць за лукашэнкам хоць за іншым не мусяць быць аслепленыя злым сонцам я запрасіў спадара карцева да размовы ў сённяшняй перадачы а магчыма, інтэлігенцыя асцерагаецца ўдзелу ўтварэння дзяржаўнай ідэалогіі, бо ўспрымае тое, што прапануецца як рэанімацыю ідэалогіі савецкай. Дзякуй Богу, шмат што ад тае пары змянілася. Ідэі камунізму, а менавіта яны былі стрычнім савецкія ідэалогіі, прайгралі ідэям вольнага свету. Стае прычыны, што камунізму канец размаўляць пра яго і сэнсу няма. Таму хачу адразу спыніць спробы параўноўваць камуністычную прапаганду да кантрольна-карныя органы, якія абслугоўвалі з беларускімі рэаліямі восені 2003 году. Параўноўваць няма чаго. Ідэалогія сёння, ці то яна беларуская, ці то шведская, ці паўднёва-афрыканская, гэта набор, э, сукупнасць э, пытанняў і адказу на гэтыя пытанні. Для Беларусі няма ніякіх выключэнняў нашай дзяржаўнай далёгі не абмені ні эканомікі, ні маралі, ні веры, ні праўды. І ўсё гэта мусіць быць на беларускай фактуры, ўсё гэта для ўнутранага спажывання грамадзянамі Беларусі. Што перашкаджае вам ці мне ці прафесару Кацману прыняць удзел у гэтым працэсе. Як можна не дапусціць кагосьці да рознаму ў межах тэорыі. Вось уявіце у газеце апублікаваная шахматная задача а нехта з чытачоў хто веда слушнае рашэнне пачынае наракаць то на пошту маўляў ліст не дойдзе то на рэдакцыю маўляў не прымуць да ўвагі яны той ліст то на кагосьці хто дашлі адказ раней э, ці ж не глупства э, калі маеш адказ э, заяві пра тое ніхто не аспрэчыць слушны адказ нашу свядомую грамаду можна параўнаць сёння з тым шахматыстам аматарам слушны адказ ведаю але нікому не скажу Дык так вы лічыце, што ліст дойдзе і рэдакцыя прыме яго да ўвагі. Выйдзеце на плошчу і скажыце людзям, вакол нас мусіць быць чысціня. Ці нехта выкажацца супраць. Скажыце, беларусы хочуць і могуць жыць заможна. Ці з'явяцца ў вас апаненты. Беларусь найпрыгажэйшы ў свеце краіны. Не чакайце адмінакоў тады спрэчак. Варты думкі яны як скарп, іх немагчыма адкінуць у смецці. кіньце свайму ворагу апельсын. Ці ж ён яго не зловіць, Э, усміхнецеся шчыра яму твар ці ж ён не усміхнецца ў адказ але ж нашы дамсілы перакідуюцца з уладамі не апельсынамі а лайном да яшчэ чакаюць плёну між тым з э, боку ўладу як мне падаецца рука партнерства была працягнута неаднойчы а нацыяналізм стаўленне да самога гэтага тэрміну ў беларускім грамадстве вельмі адрознае думаю слова нацыяналізм э, не павінна прысутнічаць у нашых ідэалагічных фармулёўках за ім цягнецца прычэп адмоўнасці тым больш калі пад нацыяналізмам разумець не прыняцце іншых нацыяў ці прыніжэнні іншых нацыяў інакш кажучы не трэба дражніць гусей беларускі нацыяналізм гэта не што іншае як беларуская гісторыя і беларуская мова думка між іншым паўтораная зусім нядаўна зяноном пазняком якое месца мове адводзіцца ў вашай версіі беларуская мова сёння як і ўсю сваю гісторыю дарэчы знаходіцца ў цяжкім стане не без старанняў саміх беларусаў яна апынулася ў заняпадзе у становішча такое што раптоўна знянацку перавярнуцца да гары нагамі ўсё не можа мы не можам махнуць чароўнай палачкай і атрымаць беларускую мову ва ўсіх сферах наперадзе калі мы хочам плёну шмат працы за нулявы кіляметр за кропку адліку трэба прыняць сённяшнюю моўную сітуацыю а ключом да вырашэння праблемы з'яўляецца мова ў сям'і хочаце беларускамоўнага вертыкальшчыку у вас ёсць тры шляхі да гэтай мэты першы шанцунак яго змарнавалі 10 год таму другі прыход да ўлады нашага чалавека і тотальная беларусізацыя э, нереальна трэці нарадзіць ды выгадаваць у беларушчыні трох сыноў а адукаваць э, іх і дабраславіць на самастойнае жыццё глядзіш хоць адзін з іх дастане тым самым э, беларускамоўным вертыкальшчыкам паспрабаваць дачапіць да дзяржаўнай ідэалогі нацыянальныя пытанні можна але гэта не вырашыць праблемы вырашэнне паўтараю у нашых сем'ях у абсалютызацыя ўлады і тая зусім не дэмакратычная сістэма, што існуе ў Беларусі, стваралася і дзейнічае зусім не без згоды людзей. Інакш даўно можна было б чакаць якіх-небудзь грамадскіх закалотаў. Прэзідэнт і ягонае атачэнне, тыя, хто нясе адказнасць за гэты аўтарытарны рэжым, у тым ліку і за знікненне палітычных апанентаў, гэта нават не адзін адсотак дзяржаўнага апарату і нават не тысячны адсотак усёй сістэмы. І тут ёсць два варыянты. Або атаясамліваць усю дзяржаву і ўвесь электарат з Лукашэнкам і чакаць, калі разам з ім зменяцца і яны – або працаваць з тымі 99%адсоткамі дзяржаўнага апарату, знаходзіць з ім пункты судакранання дыфузіраваць урэшце, узаемапранікаць дзеля інтарэсаў уласнай краіны. Сярод вертыкальшчыкаў вельмі цяжка знайсці чалавека, які скажа вам, што не любіць сваё ці што ён перарос Беларусь. У мяне няма сумневу, што паэт алесь аркуш належыць да дэмакратычных і патрыятычных сілаў. А тое, што ён аўтар афіцыйнага гімну старажытнага полацку, хіба не сведчыць пра партнерства з уладамі на самым знакавым ідэалагічным узроўні кансалідацыя грамадства можа адбыцца толькі вакол сцвярджальнага пазітыўнага дзеяння і найбольш блізкая хлеба для гэта дзяржаўная ідэалогія, якая мусіць будавацца не на нянавісці або прафанацыі, а на любові і дасведчанасці найбольш паважаных у Беларусі людзей.